บุ๊กทูหกสิบห้า soixante-cinq, soixante-cinq, การปฏิเสธสอง négation de, négation de, แหวนวงนี้แพงไหมคะ est-ce que la bague est chère? est-ce que la bague est chère? ไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโร Non, elle ne coûte que cent euros. Non, elle ne coûte que cent euros. แต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะ Mais j'en ai seulement cinquante. Mais j'en ai seulement cinquante. คุณเสร็จแล้วใช่ไหม As-tu déjà terminé? As-tu déjà terminé? ไม่ ยังไม่เสร็จค่ะ Non, pas encore. Non, pas encore. แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะ Mais j'aurai bientôt fini. Mais j'aurai bientôt fini. คุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะ Veux-tu encore de la soupe? Veux-tu encore de la soupe? ไม่ ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะ Non, je n'en veux plus. Non, je n'en veux plus. แต่ขอไอศครีมอีกถ้วยค่ะ Mais encore une glace. Mais encore une glace คุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะ Habites-tu depuis longtemps ici Habites-tu depuis longtemps ici ไม่ค่ะ เพิ่งเดือนเดียว Non, juste un mois. Non, juste un mois. แต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว Mais je connais déjà beaucoup de personnes. Mais je connais déjà beaucoup de personnes. Vas-tu à la maison demain? Vas-tu à la maison demain? Non, seulement en week-end. Non, seulement en week-end. แต่วันอาทิตย์ ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะ Mais je rentre déjà dimanche.